aste personnage personnage et sagut ça. Eta azken asteetan treniko langilia greban balin badia spin eta txosne, uh, eh, txostenaen gatik da. Txosten hau autoreaen idazliaen izena hartu du eta teorian objektibo izan behar zen. Mena objektibitateik ez da existitzen eta guano gutiago bakar lan bat egiten dugulaik. Bena hor, dugu, mena nur dugu Jean-Cyril spin eta hau dugu ikusiko egunkuan. Mira eta berrogeita hiuan sortuik goi mailako funtzionarioa da hau be ibilbidea ipadezagun. Administrazio eskolaen nazionetik horra da hau, eran nahi beita entrepreza hanitzen tako lan egindila lehenako promozionian ordine, Alain Juppé edo Dominik Perben bezalakoak bazitin begelan. BBC iso bagia haiza agertzen da eta hainbat administrazio kontseilietan agertzen zela kanpoatze planak eh, plantan ezarrik zielaik. Mila bedatzen tala utan hita mazazpiko setemetik, eh, bimila ko abentila arte, Air France taldiaen buian da eta taldiaen privatuizazioaen aktur handia izan da. Hau hasi behitzian bai eta KLM entrepresaikin hudiantzia hasi zian hunek zilaike privatizazioa urentu. Horrez gain, hamar urtez, langilen jabazte sozialak elkitzia eseatu da, horrek, mila behatzen ikusiik izan zen greba mugimentu askarenak sortu zutian, munduko kopaen bezpean, hegalaldien ehuneko hiuntan hoita hama bosta eta lautan hoita hamara artin, ez ez izan behitzen. Arrazua, Jean Cyrilek, e boste hun miliu libeako ekonomia egin nahizian pilotoen lan saietan pilotoak ordin prefosta ados eta erran behar da mila behatzuntela lotan hita hama zazpian Air France taldiak hiuntan hogei milu euroko etekina bazian eh, eta Air France baizik ez eh, ez talde osuak hoita hama bi milu euroko etekina jabazten zilaik hi urte behantak ordin greba egitea rapusatuko dutu pilotoak 2000 eh, hiuan KLM holandezaen ara jostekuan taldeko buiak zion ez zela elkiko fusionatzia gatik aldiz, 2000 eta hiu eta 2000 eta hamabi hartian, 6.000 lanpostu beno habo dejagertu dia Air France KLM entreprezan ordian. Spineta ordin taldien buian zelaik Air France hausle handiena izan da. Bena, ez da hortan batu. 2000 zazpian, Spineta, Halkatel eta Lucent taldeko administrazio kontseilien barnenda eta kanpoatze plan handi batetan parte hartuko du. Hamabi boste hun plegu deja gertaziko beitutie, hiuntan hoita hime metzu mila enplegien gainen hotz, ehun euneko hama bostaen murrizketa. Bimina sortzian frantziako berrugita bat garen busagi pakatiena da ebai spineta. Bimina eta bedatzian arrebaen zaintze kontseilean bu giza haitatuk edo izendatuk da. Eta hor egonen da bimina eta hama hiua arte, hortan ebai Eduard Filip hen ezagutza eginen du hau arrebaako harreman publikoetako bu jabeitzen bimina zazpita bimina hama artian. Uramin skandaloaen ardura dunetan da ebai hau itazteko, eh? arribak Yoshi zutian uranium eh, meategi sumait Kanadan, eta Yoshi ondotik uranium hau ez dela jabilgarri ikusi zen, horrek hiu miliar euroko galtziak sortu zutin arrebai. Alstom eta Schneider talden zatiketa ebai antolatu zian, 2000 bedatzu egun eh, denplegu dejagerta zidutu, eta hoietaik ikerdia frantzian zielaik. Bilmila hamabiko abentiaen hamekan, nuklearen zaintzaliak arreba hustelkeiaz akusatzen du, mena arrebak ez, alhaketa bat pausatzen du difamatzia gatik eta jabazi, spineta arrebako sekuritate kontseidean bu izanki, akusatzen hoik haentako zien habosinik. 2008a arte La Post taldien administrazio kontseilien barnen da eta privatizazioa urratx baten egitea laguntuko du. Garai hartan zian adar bankariua sortu eta garai hartan ebai konkurentzia ebai sartu zen gaizen bidaltzeko. 2008an La Post sozietate anonimo bat ebai birakazidu. Ezen a entako den txostenan agertzen dien proposamenak eta laposten igandakuaen artian harreman hanitz atzamaiten ahaldian. Laposten, funtzionarioak eginko egunin langilen eguneko berroita hamarra beno apalagoa da, hau du egin nahi esen zefak semino estatusa elkitzez, horrez gain konkurentziai irekitzia eta enpleguen desagertzia aipatuik dan. Egia erraiteko, eh, bimilata lauan jadanik bergaiza egintzian GDF Suez administrazio kontseidian zieraik. Sumat administrazio Kontseilietan zen, ez dakigu, edo bai erraiten haldu, hamarka sosietate handietan zela. Bimilata lauan, eh, GDF sosietate anonimo bat bilakatzen birakazten du, eta bimilata sortzian Suez ekin batzen da. Air France eta KLM ekin agitu zen bezala. Privatizazioa du ondorio gisa eta postu hanitz dejagertzen dia prefosta. Egunko egunin, GDF Suez NG bilakatu da eta jarrekitzen du jente kanpoatzen. RFI irratien ABA spineta hilzaile bezala kontsideratuk da mundu finanzarioaren edo bai mundu finanzarioen hilzaile gijan. Ez eta ipatuko soz desbideratzia zakuzatuk izan dela, edo hainbat entreprezetan azpi kontratiatiak zuten emplegatzen zutila paradisu fiskaletan kokatuk zienak, kargu sozial eta fiskalen ez pakatzeko. Spineta ordin multinazional handien zerbitxian izan da azken hogei urtetan, Air Franceen bam, privatizazioen parte hartu du, Alcatel eta Arreba bezalako entreprezetaik ebai iganda ordian, plan plantzumaiten jamaiteko, La Poste eta GDF Suez en privatizazioa ebai hasidu, konkurrentzia izabaltuz, eta aksio dunen onespeian eta langilen kesan. Estatia galteginik ordin spineta itxosten hau, galteginik zaio beste entrepresetan egin dianaen arra plantatzia. Trenietan ez bada ditia, zerbitzu, eh, zerbitzu publikoen hausten eta jente kanpoatzen untsa badaki. Aste harte hoz, personaje baten ezagutzen.